tim jimat punya cerita. Cerita ini dengan judul Kisru ing Desoku. Kiriman dari Hendri Subandrio, Desa Sendangarjo. kedadian ing taun rongewu songo iku dawe gempare warga ing bisoku akeh wong padha diweruhi pocong gendruwo lan swara-swara wong wadon nangis sing luyur ing loro-loro desa jarene iki arwah wong mati sing dikroyok warga mergo dituduh nyolong wengi kuwi pancen jaran ngeceh ra leren-leren dikasmuji sing lagi enak-enak turut jam 11 wengi krumu lawang umai ana sing dodok Dikasmuni banjur tangilan buka lawang tapi pas lawangi dibuka jebul ora ana apa-apa tapi dikas muji pas nutup lawang iku banjur keprungu swara wong wado nangis ing wetan omahe Jebul Dekas Muji bali buka lawang meneh lan marani swara wong wadon iku. Nanging wayah digoleki ora ana apa-apa. bekas muji yo nunggoni sak jam tapi yo tetep ora ana apa-apa bekas muji wis kesel ngenteni lan anggite ape bali turu meneh pas lagi ae njungo ing bayang bekas muji krungu lawange didodok meneh oh setan kurang ajar ngetok nek wani ayo banjur dikasmu buka lawang Nanging nalika lawang lagek dibuka separo Dekas muji kaget Sikile otek tangane wel-welan Keringet metu sak jagung-jagung Mergo weruh mewujutan pocongan sing ngadeg dijejer karo nangis jaluk tulung Dekas terus ditunggu sak bisane Akhirnya setan iku bisa ilang wengi kuwi ora bisa turu lan tontonen mergo kuwatir yen setan iku ngetok esuke dekas uji crita ing tangga teparu yen bar diweruhi wujudan pocongan jebule ramung dheweke sing diweruhi pocong iku akeh warga ya bubar diweruhi pocong iku kisruh ing desa kuramung soal memedi nanging yo ana maling maling iku nyolong bondo nanging angger digudak mesti kelangan lacak jarine maling iku nganggo topeng wengi ku ya kaya wengi-wengi biasane dungaren bulan padang jinglang aku isih jumuk ning kamar karo ngrungokno lagu-lagu galau nanging naliko aku isih enak-enak ngrungokno lagu aku keprungu swara lawang omahku didodok aku wis duga yen iki memedi sing gawe ning ganggu para warga karo maca bismillah mlaku nyedhaki lawang alon-alon tak buka lawange jebule yo ora apa-apa nalika iku aku pe bali mlebu omah aku keprungu wong wadon sekikian ana ing kiwaku Bim ana wewujutan wong wadon raine mujah majeh kebak geteh kelambine kumel kebak geteh guyu cekikian karo mesem ngerti aku aku wis ra kuat apa-apa ngucapno donga ae ra bisa lambe iki rasane kaya kekunci tangan karo sikil kuotek keringet metu sak jagung-jagung aku njur wis ra eling apa-apa roh-roh aku neng kasur dibaturi bapak karo ibu cerita aku Hendri Subandrio bersama Tiri 去嘛！